الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دراغا براتشو cijenjene sestre, dragi vjernici, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas ćemo govoriti o drugom temelju imana, o vjerovanju u Allahove Đalešanuhu Meleke. Naime, jedan od temelja imana jeste i vjerovanje u meleke Allaha Đelešanuhu, to jest da je Allaha Đelešanuhu stvorio posebna bića od nura koji se zovu meleki i koji su u potpunoj pokornosti Allahu Đelešanuhu, koji uopće ne mogu da griješe i koji stalno izvršavaju određene funkcije kojim ih je Allah Đelešanuhu zadužio. Bez čvrstog vjerovanja i ubjeđenja da postoje meleki nije moguće biti mu'min, musliman, vjernik. Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže Aman ar rasulu bima unzile ilaihi min rabbihi wal mu'minun Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi La nufarriku bejne ahadim min rusulih Wa qalu sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilaika al-masir Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vjernici svaki vjeruju u Allaha i meleke njegove i knjige njegove i poslanike njegove. Ovaj ajet je jasan dokaz da u iman vjerovanje u Allaha Đelešanuhu spada i vjerovanje u meleke koje je Allah Đelešanuhu stvorio. Isto tako u poznatom hadisu u kome je Džebrail pitao poslanika sallallahu alaihi wasallame o temeljima imana stoji između ostalog da vjeruješ u njegove meleke, u meleke Allaha Đelešanuhu. Dakle, to su dokazi vjerovanja u ovaj temelj imana i oni su nepobitni i rekao sam nije potpun iman čovjeka koji ne vjeruje u postojanje svijeta meleka. Allah Đelešanuhu na drugom mjestu kaže Ja ayuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida Kaže Allah Đelešanuhu a onaj ko ne bude vjerovao u Allaha i u meleke njegove i u knjige njegove i u poslanike njegove i onaj svijet daleko je zalutao. Ovo je dokaz iz Kur'ana Kerima da onaj koji nijeće postojanje meleka nije mu'min da izlazi iz dina. Allah Đelešanuhu na više mjesta u Kur'anu govori o melekima. I mi čvrsto vjerujemo da je Allah dželle Đelešanuhu objavio u Kur'anu ono što je nama potrebno da bi imali ispravnu predstavu o svijetu meleka i da ne bi lutali po tom pitanju. Isto tako od onoga što se navodi u vjerodostojnim sahih hadisima o melekima, dakle iz svega toga mi imamo mogućnost da dobijemo, da steknemo pravu predstavu o tom dijelu imana i da po tom pitanju ne Naime, to je inače osobina islamskog vjerovanja da ljudima govori o svim segmentima ono što je neophodno potrebno za ispravnost njihovog vjerovanja, a određeni detalji ponekada izostanu ponekada se uopće ne objasne, međutim, mi vjerujemo da oni nisu ni potrebni da bi naše vjerovanje bilo ispravno. Tako, recimo, kada su u pitanju detalji opisa meleka, kako oni izgledaju, njihove fizičke osobine, koliko žive i tako dalje, mnogi od tih detalja nisu kazani u Kur'an i Kerimu hadisima poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, ali se mi zadovoljavamo onim što je rečeno u ajetima i hadisima i na osnovu toga možemo da steknemo ispravnu predstavu o tom svijetu. Naime, ono što možemo zaključiti iz mnogih ajeta i hadisa koji govore o melekima jeste da je Allah Đelešanuhu stvorio meleke prije ljudi, Naime, znamo da je Allah Đelešanuhu stvorio Adem a.s. i rekao melekima da mu seždu učne, pa da to iblis koji je bio sa melecima tada sa melekima nije učinio i da je to bio razlog što ga je Allah Đelešanuhu prokleo. Dakle, iz ovog primjera u suri Al-Baqara na početku Kur'an i Kerima razumijemo da je Allah Đelešanuhu meleke stvorio prije ljudi. Zatim, ajati govore, a isto tako i hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je Allah dželle šanuhu meleke stvorio od nura, od svjetlosti, da oni nemaju fizički pojavni lik ili oblik u kome se mogu vidjeti ili osjetiti. Oni nisu kao ljudi, razlikuju se od ljudi zbog toga što ne jedu, ne piju, ne spavaju, ne vjenčavaju, ne žive zajedno. Isto tako ne posjeduju strasti, Allah Đelešanuh im je podario razum da budu u stalnoj pokornosti njemu, a nije ih iskušao strastima i izazovima kao ljude. Oni su dakle bezgriješni i u stalnoj pokornosti Allahu Đelešanuh. Dalje iz hadisa, iz Kur'ana Kerima i hadisa poslanika sallallahu alaihi ve selleme jasno vidimo da oni imaju mogućnost da se pretvaraju u razne likove po dozvoli Allaha Đelešanuhu i po potrebi. Naime, Allah Đelešanuhu kaže وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الله جل شانه kaže ispomeni u knjizi Merjemu kad se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, mi smo k njoj Meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. Ovaj ajet je jasan dokaz da se Džebrail, alaihisselam, pretvorio u lik lijepog, savršenog muškarca koji je prišao Merijemi tada. Isto tako, u hadisima poslanika, sallallahu alaihi veselleme, se u više slučajeva navodi kako su se meleki pretvarali u likove određenih ljudi, čak u likove pojedina shaba, između ostalih jeste i ovaj hadis o kome govorimo, koji je temelj u ovom poglavlju imana, dakle, hadis kada je došao nepoznat čovjek, čiste odjeće, bijele, na kome se nisu vidjeli tragovi puta, a nikoga ne poznaje i tako dalje, to je bio Džebrail koji je došao u liku čovjeka, jednog arabljanina, pustinjaka, beduina, kako bi rekli, jeli, da pouči ashabe imanu. Dalje od onoga što možemo znati o melekima iz eh, ajeta i iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste da oni u svom prirodnom, u svom osnovnom obliku imaju krila. Naime, Allah Đelešanuhu kaže Elhamdulillahi fatiris samavati wal ard جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini iza izaslanicima, on onome što stvara dodaje što hoće, on uistinu sve može. Ovo je jasan ajet u kome Allah Đelešanuhu govori o tome da meleki imaju dva, tri, četiri ili više krila. Isto tako u hadisima poslanika sallallahu alaihi sallam se govori o tome na više mjesta, Između ostalog se govori u Buhari da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio Džebraila u njegovom prirodnom liku i da ga je vidio sa više od šest stotina krila kojima je zatvorio kompletno obzorje kada je izlazio iz pećine Hira. U daljim opisima Meleka u Kur'ani Kerimu i hadisima poslanika sallallahu alaihi ve selleme vidimo da se radi o časnim Allahovim dželešanuhu robovima koji su čisti od bilo kakvog grijeha, koji su u stalnoj pokornosti Allahu dželešanuhu, ali su robovi njegovi, njegova stvorenja kao i ostala.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 Oni ne govore dok on ne odobri i postupaju onako kako on naredi. On zna šta su radili i šta će uraditi i on će se samo za onoga kojim on bude zadovoljan zauzimati, a oni su i sami iz strahopoštovanja prema njemu brižni. Ovaj ajet jasno govori o tome da meleki nisu ni u kakvom srostvu sa Allahom Đelešanuhu kako su to zamišljali i razumijevali pojedini mušlici, zalutale sekte i ostali koji su meleke nazivali Allahom Đelešanuhu kćerima ili njegovom djecom. Allah Đelešanuhu to kategorički nije će i govori da su meleki njegovi robovi časni, poslušni, koji ne mogu grijeha činiti i koji su stalno u obavezama kojim ih je Allah Đelešanuhu zadužio. Jehafune rabbahum min fauqihim wa jafalune ma ju'marun. Boje se gospodara svoga koji vlada njima i čine ono što im se naredi. Dalje Allah Đelešanuhu kaže La ja'sun Allah ma amarahum wa jafalune ma ju'marun koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršavati. Dakle, stalna pokornost jeste osnovna osobina meleka, stalna pokornost Allahu Đelešanuhu izvršavanje onoga što i on naređuje. Dalje Allah Đelešanuhu kaže Uma minna illa lehu maqamun ma'lum wa inna na nahnu safun wa inna na nahnu musabbihun Allah Đelešanuhu kaže govoreći o melekima Svakome od nas mjesto je određeno, mi smo u redove poredani i samo njega hvalimo. Dakle, stalna pokornost Allahu Đelešanuhu, veličanje njega i izvršavanje njegovih naredbi jeste osnovna osobina Meleka. Dalje, kada je u pitanju odnos Meleka prema svemiru i čovjeku, trebamo znati da je Allah Đelešanuhu stvorio Meleke da održavaju sve što je on stvorio u svemiru. Tako svi zakoni koje mi nazivamo prirodnim zakonima, koji vladaju svemirom, jesu dijelo meleka koji te zakonitosti održavaju i sprovode pod naredbom Allaha Đelešanuhu. Allah Đelešanuhu kaže فَلْمُدَبِّرَاتِ emra i tako mi meleka koji uređuju sve stvari. Ovaj ajet jasno ukazuje na činjenicu da su meleki izvršioci Allahovih Đelešanuhu odredbi, odnosno zakonitosti kojima je uredio postojanje ovoga svijeta. Zato je, braćo i sestre, velika razlika između čovjeka koji je svjestan postojanja meleka koji se nalaze svugdje u svemiru i za vjernika ne postoji bezvazušan prostor, odnosno prazan prostor u kome nema ništa, kako je to inače uobičajeno kazati kako se predstavlja u nauci. Naprotiv, poslanik sallallahu alaihi ve selleme u hadisu kaže Attati sema'u wa hukka leha anta it' zaškripala su nebesa, a kako i ne bi, kada se na njima nalazi veliki broj meleka, odnosno nema ni jednog pedlja, a da na njemu nije melek koji seždu čini ili ruku čini ili tesbih ili zahvalu Allahu Đelešanuhu čini. Dakle, cjelokupan kosmos, kompletan svemir, jeste ispunjen Allahovim Đelešanuhu stvorenjima, melekima koji Allahu Đelešanuhu zahvalu čine, tesbih čine, koji se njemu klanjaju, koji njemu ibade čine i koji prije svega izvršavaju ono što im je Allah Đelešanu naredio, odnosno održavaju sve ovo što je Allah Đelešanu stvorio. وبصبر من نهار وبصف وحدته بالهدى أيدي الأباء إنه النصر لدين وبصبر من نهار وبصبر من Iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem razumijemo da postoje posebne grupe meleka koje su zadužene za posebna stvorenja Allaha dželle šanuhu. Tako postoje meleki koji su zaduženi da održavaju i čuvaju sunce, mjesec, isto tako sazvježđa, zatim meleki koji čuvaju brda, meleki koji nose oblake, meleki koji spuštaju kišu na zemlju i tako dalje, sve takozvane prirodne pojeve koje mi vidimo i očavamo i o kojima ponešto znamo, jesu upravo rezultat rada meleka koje je Allah Đelešanuhu zadužio za te radnje. U tu brigu meleka o svemu što je Allah Đelešanuhu stvorio svakako spada i čovjek. Sam čovjek jeste isto tako zaštićen od strane meleka Allah Đelešanuhu im je naredio da ga čuvaju od zla, da ga navode na dobro i da mu budu na usluzi. Allah Đelešanuhu kaže Alam tarav anna Allaha sahara lakum ma fi samavati wa ma fi l'ard وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير kako ne vidite da vam je Allah Đelešanuhu omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na zemlji. Dakle, kako ne vidite da je Allah Đelešanuhu dao da sve što je stvoreno, sve što postoji na zemlji i u kosmosu jeste na usluzi čovjeku, da sve ima svoju svrhu i da taj sveopći sklad jeste upravo dijelo Allaha Đelešanuhu kome trebate biti zahvalni i čije naredbe trebate izvršavati. Iz hadisa poslanika sallallahu alaihi selleme jasno razumijemo da meleki stalno prati čovjeka i to razne vrste meleka, meleki prije svega koji pišu njegova dobra djela, jedan s desne i s drugi s lijeve strane, zatim meleki koji ga štite, meleki koji ga navode na dobro, meleki koji ga jednostavno čuvaju od utjecaja blisa, šeitana i njegovih svesa. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu kaže: "Inna li shaytani lammatan bi ibni Adam wa lil-malaki lamma." Fa amma lammatu shaytani fa i'adun bi-sharr wa takdhibun bil-haqq. Zaista šejtan ima utjecaja na čovjeka, ali isto tako i melek ima utjecaja na čovjeka. Što se tiče utjecaja šeitana, on čovjeku obećava zlo i navodi ga da laže, da ne prihvata istinu. Wa amma lammatul malaki fa i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq. A što se tiče utjecaja meleka, melek čovjeku obećava dobro, navodi ga na dobro i navodi ga na to da potvrdi i prihvati istinu. فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم انه من الله pa ko od vas kod sebe nađe tako nešto jednostavno osjeća da ga neko nagovara na dobro neka zna dobro da je to od Allaha dželle šanehu ومن وجد الاخرى فليتعوذ من الشيطان ako osjeti tu šejtanovu vesvesu taj šejtanov nagovor na loše nagovor na odstupanje od istine onda neka kaže e'udhu billahi minash shaitanir rajim A zatim je poslanik sallallahu alejhi ve selleme proučio sljedeći ajet: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شيطان vas plaši siromaštvom i naređuje vam griješenje i skrtost, a Allah vam obećava oprost i nagradu svoju, Allah je neizmjeno dobar i zna sve.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 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم Meleki, dakle, čine dovu za vjernike, govoreći, gospodaru naš, ti sve obuhvataš milošću i znanjem, zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuvaj patnje u vatri. Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove koje si im obećao i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo. one koji su bili dobri, ti si u istinu silan i mudar i poštedi ih kazne zbog ružnih dijela, ti si mu se smilovao, a to će zaista veliki uspjeh biti. Pored molbe Allahu Đelešanuhu da oprosti grijehe vjernicima, meleki isto tako bodre vjernike u činjenju dobrih dijela. Naime, meleki prisustvuju učenju Kur'ana. Kada neko od nas Kur'an uči, meleki dolaze i slušaju učenje Kur'ana i Allaha Đalešanuhu mole da onoga koji Kur'an uči nagradi. Isto tako naš namaz kojeg obavljamo meleki prisustvuju i klanjaju sa nama. Klanjaju namaz Allahu Đalešanuhu i ujedno mole za nas. Isto tako znamo za hadise poslanika sallallahu alejhi ve selleme u kojima se govori o tome kako meleki dovu čine za čovjeka koji je klanjao namaz u džami, a zatim ostao na mjestu gdje je klanjao namaz i sve dok je na tom mjestu, oni mu neprestalno čine istikvar, dakle traže oprost kod Allaha Đelešanuhu. Dalje u hadisima se spominje prisustvovanje meleka zikiru, grupama ljudi koji zikr čine Allahu Đelešanuhu, dakle koji spominju Allaha Đelešanuhu. I ovdje želim iskoristiti priliku da pojasnim termin zikra, da objasnim o kom je se zikru radi kada su u pitanju ovi hadisi koji jasno upućuju na to da Allah Đelešanuhu šalje meleke koji traže ljude, grupu, džemat, halku koji su se sakupili da Allaha Đelešanuhu spominju. Kada kažemo zikr, obično se misli na halke u tekijama, na derviške, na sufije, halke zikra na običajen način kojeg smo navikli. U ovim hadisima se ne misli na takav vid zikra. Naime, poslanik sallallahu alejhi ve selleme zajedno sa ashabima su u uobičajenom sjedenju prilikom razgovora, prilikom druženja sjedjeli u halkama, u krugu, kao što i mi danas to činimo. Ako sjedimo dvojca, jel tako, sjedimo jedan naspram drugoga. Ako dođe treći, isto tako sjedne i činimo jednu halku. Ashabi su poučeni od poslanika, sallallahu alaihi selleme, na svojim sjelima, u svojim druženjima uvijek bili u pokornosti Allahu Đelešanuhu i uvijek zikr činili. Tako da nije bilo prazna govora, da nije bilo haram i zabranjenog govora. Razgovarali su kao što ponekad i mi razgovaramo o uobičajenim aktuelnostima na ovodunjalučkom životu, ali isto tako vrlo često su spominjali kuranska ajeta hadise poslanika sallallahu alejhi ve selleme donosili salavat na poslanika sallallahu alejhi ve selleme i činili zahvalu Allahu dželle a zatim kada bi taj koji govori prestao govoriti, onda bi svako od njih za sebe u toj pauzi poluglasno činio zikr Allahu Đelešanuhu. Neko bi govorio Alhamdulillah, Alhamdulillah. Drugi bi opet govorio Estalfirullah. Treći La ilaha illallahu wahdahu la sharike leh. I tako poluglasno džamije bi brujale od zikra. Sjela njihova bi brujala od zikra Allahu Đelešanuhu na takav način. Dakle, svako za sebe poluglasno, glasnije ili tiše, zikr, dakle spominjanje Allaha dželle Đalešanuhu onim riječima kojima je to činio poslanik sallallahu ve selleme, a koje su opisane u mnogim djelima i poznate dove i zikrovi poslanika sallallahu ve selleme. Zatim, ako neko ponovo progovori za sve, dakle, uključi se pa kaže, recimo, jeste li čuli kada je poslanik sallallahu alaihi vseleme rekao taj taj hadis, a ostali ušute i poslušaju, a onda nakon toga opet kada se završi govor bi se svako vraćao sebi svome zikru i na takav način su zikr činili Allahu Đelešanuhu. I to su te halke zikra. Taj zikr koji je bio svakodnevnica ashaba, koji je bio prisutan u svim segmentima života, u svakom koraku jednog ashaba, odnosno i muslimana i danas. Šta nas to sprečava danas da mi zikr činimo kada šetamo ulicom, Zašto dozvolimo da padnemo pod utjecaj šetana i da pustimo pogled da jednostavno posmatra sve to što možemo na ulici vidjeti od zabranjenih pogleda i ostaloga, a ne dozvoljava nam da zikr Allahu Đelešanu činimo, da izgovaramo estagfirullah, subhanallah, vabihamdihi, subhanallah il-azim i tako dalje. Dakle, o tom je zikru riječ i to su meleki koje Allah Đelešanu šalje da blagosiljaju, da dovu čine za one koji zikr čine Allahu Đelešanuhu na takav način. Dalje iz hadisa poslanika sallallahu alaihi sellem razumijemo da meleki posebnu dovu čine Allahu Đelešanuhu za one koji traže nauku, za one pogotovo koji su napustili svoje krajeve, svoje domove i krenuli putem traženja nauke – Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma min kharijin kharaja min baytihi fi talab al-ilmi illa wada'at lahu al-mala'ikatu ajnihataha ridan bima yasna." Kada neko iziđe iz svoje kuće sa ciljem da nauku traži, meleki ga prekriju svojim krilima i Allahu dželle šanuhu dovu čine za njega zadovoljni sa onim što on čini. Normalno nauka, značaj nauke i njena važnost je nešto što je svima nama poznato i o čemu trebamo povesti računa. Svako je dužan da stekne od nauke onoliko koliko mu je potrebno za ispravan život na ovome svijetu, za ispravno vjerovanje, za ispravan ibadet i tako dalje. طوفان وفي استبداد تياري والموج يذكي الموج إذانا بإعصاري Dalje meleki učvršćuju čovjeka u njegovim dobrim djelima, a pogotovo kada je u pitanju džihad na Allahom Đelešanuhu putu. Allah Đelešanuhu kaže Idh juhi rabbuke ila l-melaiketi enni ma'akum فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان kada je gospodar tvoj melekima rekao ja sam s vama pa učvrstite one koji vjeruju U srca nevjernika ja ću strah uliti, pa i vi po šijama udarite i udarite ih po prsima njihovim. Allah Đelešanuhu pomaže vjernicima, učvršćuje ih u njihovim dobrim dijelima i zato vjerniku Allaha Đelešanuhu, kada je u situaciji da radi dobro dijelo, tu pomoć Allaha Đelešanuhu osjeti i on time jača svoj iman, svjestan da je Allah Đelešanuhu na njegovoj strani. Isto tako, meleki čuvaju čovjeka od grijeha, meleki jednostavno prate čovjeka i čovjek koji je svjestan njihove prisutnosti neće biti u situaciji ili neće dozvoliti da se pred njima preda ili oda grijehu kojeg je Allah Đelešanu zabranio. Čovjek koji je svjestan prisutnosti meleka na svakom mjestu gdje god se našao, koji su sa njim, koji su tu, jednostavno će se zastidjeti tih Allahovi Đelešanuhu časnih, odabranih robova koji su u stalnoj pokornosti njemu i neće sebi dozvoliti da grije čini. Allah Đelešanuhu kaže وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer mi smo njemu bliži od vratne žile i kucavice. Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a s drugi s lijeve strane, on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije. Ovo su jasne riječi Allaha Đelešanuhu kojima nas upozorava da svaku riječ koju izgovorimo meleki bilježe i pišu i da se sve to kontroliše. Onaj koji je svjestan ove činjenice zaista će dobro paziti šta govori, kakve riječi upotrebljava i kakvim se sve mislima i idejama služi. Dalje kaže Allah Đelešanuhu وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ a nad vama bdiju čuvari kod nas cijenjeni pisari koji znaju ono što radite. Dakle, čuvari kojima je cilj da zaštite čovjeka i koji pomno prate svaki njegov korak i bilježe njegova dijela. Dalje kaže Allah Đelešanuhu Em jahsebune enna la nesme osirrahum neđvahum bela vorusuluna dejhim jektubun Zar oni misle da mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo mi, a i zaslanici naši koji su uz njih zapisuju. Dakle, sve što činimo se zapisuje i sve će to biti predočeno nama pred ostalim ljudima na sudnjem danu kada dođemo pred Allaha Đelešanuhu i budemo u situaciji da odgovaramo za svaki svoj postupak u životu na ovom svijetu. Ukratko, iz ovih ajeta i hadisa koje smo izložili i drugih ajeta i hadisa koji govore o melekima, i njihovom uticaju na čovjeka se jasno razumije, jasno vidi da meleki imaju uticaj na čovjeka i to pozitivan uticaj koji čovjeka štiti od uticaja džina, šeitana, zlih sila, a isto tako bodri podržava u dobrim dijelima i čovjek koji je svjestan te činjenice će zaista biti zahvalan Allahu Đelešanu na tome i osluhnuti osjetiti dakle taj pozitivni uticaj meleka i odazvati se njemu i ostati na pravom putu i sačuvati se od eventualnih grijeha kojima bude izložen. Dalje što možemo znati o melekima jeste da je njihov broj veliki. Naime, koliko meleka tačno ima, o tome nas Allah Đelešanu nije obavijestio, ali znamo da je njihov broj veliki i da ih ima puno. Naime, u jednom hadisu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, stoji da svakoga dana na Al-Baytul Ma'mur, to je, ja kažem, nebeska kaba, kao što postoji kaba na zemlji, tako isto na nebu postoji kuća oko koje meleki tavaf čine. U hadisu poslanika, sallallahu alaihi sallam, se spominje da svaki dan tavaf oko te kuće na sedmom nebu čini 70.000 meleka i da oni odlaze i da se više nikada ne vraćaju, a svakoga dana isti broj, dakle 70.000 meleka tavaf Allahu Đelešanuhu čini oko El Bejtul Ma'mura. Ta brojka je dovoljna da pokušamo shvatiti o kom se broju meleka radi. Dakle, daleko su brojni i daleko ih je više nego što je ljudi. Ono što smo dužni jeste da vjerujemo u postojanje svakog meleka koji je pojedinačno imenovan ili spomenut u Kur'an i Kerimu, a da u ostale meleke po njihovim vrstama ili opisima iz kur'anskih ajeta i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme vjerujemo uopćeno da postoji da ih ima puno i da su onakvi kako ih je Allah dželle opisao. Naime, Allah dželle spominje u Kur'anu određene meleke po imence, između ostalih je Džebrail, Allah džalaluhu kaže: "Kul men kana aduwan li Jibril fa innahu nasalahu ala qalbika bi izni idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin." Reci: "A oni koji Džebraila ili Džibrila uzimaju za svoga neprijatelja, kaže njima: "Pa on je Kur'an spustio, donio na tvoje srce Allahom dželešanuhu dozvolom i Kur'an koji je potvrda objava prije tebe i koji donosi radosnu vijest vjernicima." Men kana aduvan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa džibrila wa inkala fa inna Allah aduvan l'kafirin. A onaj ko bude neprijatelj Allahu Đelešanuhu, njegovim melekima, njegovim poslanicima, Džebrajelu i Mikajlu i ostalima, zaista je Allah Đelešanuhu neprijatelj nevjernicima. Dakle, takvi su nevjernici i Allah Đelešanuhu je neprijatelj njima. Na više mjesta u Kur'an Kerimu Allah Đelešanuhu spominje Džibrila, zatim spominje Mikaila, koji jeste melek kog je Allah Đelešanuhu zadužio za kišu i putem kiše koju on spušta Allah Đelešanuhu oživljava bilje kojim se hrane životinje i na takav način je omogućen ljudski život, odnosno život uopće na ome svijetu. Zatim se u Kur'anu spominje Israfil, to je melek kojeg je Allah Đelešanuhu zadužio da puhne u sur kada Allah Đelešanuhu odredi da nestane ovoga svijeta, da se završi život na njemu, a zatim će drugi put puhnuti da ponovo proživi ljude i da dođu na obračun pred Allaha Đelešanuhu. Zatim se u Kur'ani Kerimu spominje Malik, čuvar džehennemske vatre. Kaže Allah Đelešanuhu, وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ A oni će tada povikati, o Malik, povikaće meleka koji je zadužen za džehennem i kazati mu, zamoli ili daj da tvoj gospodar nas dokrajeći da nas uništi, dakle neće moći izdržati kaznu, pa će pozivati stražara, čuvara, vatre, da Allaha Đelešanhu pozove da ih usmrti zbog bolova koje trpe. To su dakle meleki koje Allah Đelešanhu spominje u Kur'anu, između ostalih isto tako i meleke pisare. Mi kažemo obično na našem jeziku kiramen katibin. Dakle, kiramen katibin u prijevodu znači časne pisare i to nisu njihova imena nego se jednostavno tako opisno u Koranu spominju kao meleki koji pišu ljudska dijela. Oni su dakle časni pisari i mi ih tako i zovemo, iako ih Koran nije imenovao posebnim imenima. Zatim se spominje melek smrti. U pojedinim hadisima, hadijskim predajama koje nisu vjerodostojne se nazivaju Melek smrti se naziva imenom Azrael, međutim to nije utvrđeno vjerodostojnim predajama, nego se u Koranu spominje Melek smrti koji je zadužen da ljudima duše uzima kada im eđel dođe po naradbi Allaha Đelešanuhu. Allah Đelešanuhu kaže قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ Reci, vas usmrčuje melek smrti koji je zato zadužen, a zatim ćete se svome gospodaru vratiti. Isto tako vjerujemo u meleke koji nose arš, prijestolje gospodara, jer Allah Đelešanuhu o njima govori u nekoliko ajeta. Zatim vjerujemo u meleke koji su zaduženi da čuvaju vatru, odnosno da jednostavno ukročuju džehennemsku vatru koja će se razbuktati, odnosno koja je već razbuktana. Isto tako vjerujemo u meleke koji su zaduženi za održavanje dženneta i džennetskih ljepota kojima će Allah Đelešanuhu ugostiti i nagraditi one koji džennetske odaje zaslužiti. Sve su to ajeta i hadisi u kojima nam Allah Đelešanuhu govori o melekima, o njihovim osobinama, o njihovim imenima i određenim radnjama koje smo mi dužni čvrsto vjerovati i na takav način imati pravu predstavu o tom dijelu Allahovi Đelešanuhu stvorenja i biti zaštićeni od svih krivih vjerovanja na tom planu kao što je vjerovanje u razno razne demone, prikaze, duhove, ne znam i tako dalje. Naprotiv, nas Kur'an i hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme jasno uči da postoje meleki koji su u stalnoj pokornosti Allahu dželle Ovdje bih želio samo na kraju izlaganja ove teme da ukažem na razliku između meleka i džina. Naime, kao što postoje meleki koje je Allah Đelešanuhu stvorio u stalnoj pokornosti njemu, koji izvršavaju njegove naredbe, koji održavaju sve što je Allah Đelešanuhu stvorio, Isto tako postoje džini, za razliku od meleka koji su stvoreni od nura, džini su stvoreni od usplamtjele vatri. Džini su dakle duhovna bića koja u određenim segmentima sliče melekima, ali po drugim svojim osobinama liče ljudima. Tako su džini duhovna bića, ali se oni razmnožavaju, vjenčavaju, uzimaju hrane, jedu, piju i tako dalje, slično ljudima s tim što su oni isto tako zaduženi da vjeruju Allaha Đelešanuhu u njegove objave i među njima ima vjernika i nevjernika. I ukratko, dakle, džini su duhovna bića koja mogu biti dobra ili zla. Vjernici koji su pokorni Allahu Đelešanuhu jesu na strani meleka i vjernika ljudi a oni koji su nevjernici ili nepokorni Allahu Đelešanuhu među džinima jesu sluge i blisove, jesu šetanova vojska koji izvršavaju njegove naredbe i koji ljude zavode u zabludu. Vrlo je važno dakle znati da postoje meleki i džini i znati da ćemo se zaštititi od negativnog utjecaja džina, zlih džina na čelu sa iblisom tako što ćemo primijeniti sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegovu praksu u svom životu i na takav način onemogućiti negativno djelovanje tih sila na naš život, na našu svakodnevnicu, na našu djecu, na našu porodicu i tako dalje. Ovdje nemamo vremena da govorimo detaljnije o svijetu džina, o tome kako i zbog čega napastuju čovjeka, na koji način, kako se liječi, postoje knjige iz kojih se to može saznati iz koji se može opširnije o džinima naučiti, samo sam htio da ukažem na razliku između džina i postojanje džina, jer je to neophodno potrebno za ispravnost našeg vjerovanja, rekao sam da ne bi vjerovali u koje kakve bajke, priče, izmišljotine o raznim demonima, o raznim prikazama, o raznim duhovima i svemu što se servira kroz filmove, kroz štampu, kroz razna kriva, ubjeđenja, sujevjera i ostalo. I na kraju želio bih istaći da je velika razlika između onoga koji čvrsto vjeruje u postojanje gajb svijeta, neviđenog u postojanje meleka i džina i onoga koji o tome nema svijesti, nema nikakva znanja. Naime, na samom početku Kur'ani Kerima, Allah Đelešanuhu u suri El Baqara kaže Elif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه alladhina للمتقين bil يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Allah Đelešanuhu kaže Elif la mim, zaista je to knjiga u koju sumnje nema uputa onima koji se Allaha boje. Alladina yu'minuna bil gajb, to su oni koji vjeruju u gajb, u neviđeno, vjeruju u, dakle, meleke i džine, u yuqimuna salata u ma razaknohom infiqun, i oni obavljaju namaz i od onoga što smo im mi dali udjeljuju. Dakle, Allah dželle Đelešanuhu ukratko vjerovanjem u postojanje meleka mi štitimo sebe od praznovjerja, od raznih stramputica po tom pitanju, a istovremeno izgrađujemo svijest o tome da je Allah Đelešanuhu poslao i šalje svoju vojsku koja štiti mu'mine vjernike, koja im pomaže u dobrim dijelima i koja jednostavno odvraća mu'mine vjernike od svega što je loše. Zato će vjernik svjestan, na ovakav način svjestan, postojanje meleka koji su uz njega, koji ga stalno prate, koji ga nagovaraju na dobro, a odvraćaju od zla, biti u situaciji da za sigurno manje zla ili nikako ne čini, da se kloni grijeha, a da bude ustrajniji u dobru dijelu. Isto tako svjestan da ga oni pomažu u dobrim dijelima, on će ostati ustrajniji u njima, uspješniji i više će dobrih dijela uraditi. Zatim će ta svijest o postanju meleka koji ga štite, koji mu pomažu, prouzrokovati njegovu stalnu zahvalnost Allahu Đelešanuhu. Kada uspi u određenom poslu, on će biti svjestan da je to Allahom Đelešanuhu milošću i da su meleki između ostaloga pomogli da to dijelo uspije i zato se neće uzoholiti i kazati ja sam to uradio, ja sam to uspio i tako dalje, nego će uvijek nakon svakog uspješno urađenog dobrog dijela zahvaliti Allahu Đelešanuhu i pripisati njemu uspjeh za to dijelo koje je uradio. I to jača čovjeka, čelići njegov iman i spriječava ga da se uzoholi, da postane kiburli i da postane negativac u društvu u kome živi. Zato, brate i sestro, pogledajmo kolika je blagodat Allaha Đelešanuhu u tome što je stvorio meleke i što je zadužio da se brinu o svemu što je stvoreno, a pogotovo o nama, ljudskim bićima koji smo u situaciji da griješimo ili dobra djela činimo, te je Allah Đelešanuhu, dakle, svoju vojsku posebno zadužio da onama brigu vode i da nas podržavaju dobru. Molim Allaha Đelešanuhu da nam pomogne da budemo od onih koji će učvrsti svoj iman, koji će spoznajom temelja imana proširiti i povećati svoj iman o svim ovim detaljima koji su neophodno potrebni za naše ispravno vjerovanje i da bi naš iman imao konkretnog utjecaja na naša dijela, na naše ponašanje. I molim Allaha Đelešanuhu da ovakvim imanom zaslužimo njegovu milost i da nas pomogne u svim našim nastojenjima na ovom i na budućem svijetu. Amin. Wa sallallahu ala nabijina Muhammad.